I na drugoj strani, uz Allahu dozvolu, govorit o osobinama koje ni u kom slučaju ne smiju biti prisutne kod vjernika i vjernice. Ne smiju se nalaziti u njihovim, u njihovim srcima, jer to vodi ka umrlu ili vodi da srce zamre, da umre i da ga Allah dželle vala ne dao Allah subhanahu wa taala na kraju i zapečati. Zato dakle na nama je i pred nama je bitna tema. Ovaj serijal je te kako bitan. Možda od najbitnijih. Jer sutra što će čovjeku koristiti na sudnjem danu kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste čisto srce kako Jalla Vala i kaže u svojoj plemenitoj knjizi يَوْمَ لَا يَنْفَعْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Toga dana neće čovjeku vrijediti njegov imetak, niti njegovo potomstvo, neće se moći imetkom odkupiti, niti će ga njegovo potomstvo moći zaštititi od džehennemske vatre. Illa men et Allahe bi kalbin selim. Samo dakle koristit će onome koji dođe sa svojim srcem odanim pred Allaha subhanahu wa ta'ala, koji dođe čistog srca. Jedna od prijeko potrebnih osobina za svakog vjernika i vjernicu, osobina koje se moraju duboko ukorijeniti u njihovim srcima, a zatim zasigurno i pokazati rezultate te osobine i na njihovim tijelima. Mora se pokazati Dakle, ta bitna osobina jeste ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da volimo svoga gospodara istinski. I u našim prethodnim emisijama govorili smo koliko je ta bitna osobina. Nemoguće je da čovjek tvrdi da je vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili da je dobar vjernik, da je istinski sljedbenik Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, a malo voli Allaha. Kako znati? Jer sve jednog od nas da upitaš, rekao bi ja volim Allaha, sigurno. Malte ne daću svoj život za njega. Međutim, kada vidiš naš upravo taj život kojeg bismo dali za Allaha, kada vidiš kako smo ga uredili, koliko se u našim životima pokoravamo Allahu, odazivamo njegovim naredbama, koliko činimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, koliko kršimo Allahove granice, to je najbolji dokaz koliko doista volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato iskreni vjernik i vjernica, da bi voljeli Allaha subhanahu wa ta'ala, moraju posegnuti za određenim radnjama, moraju pri sebi imati određena djela putem tih dijela voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala, zavoljeti Allaha subhanahu wa ta'ala i očekivati da i njih Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Pa tako, jedno od posebnih dijela kojima se postiže ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jedno od dijela putem kojih se zavoli naš gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, jeste zasigurno učenje njegove knjige, učenje njegovog govora, Kur'an i Kerima i razmišljanje o njemu. Allah subhanahu wa ta'ala objavio je Kur'an i obećao da će on nad njim djeti. Inna nahnu nezalne zikra wa inna lehu lahafidhun. Doista smo mi objavili ovaj zikr, odnosno Kur'an i mi ćemo nad njim diti. Allah je obećao da će ga čuvati jer je u njemu uputa za nas i sve koji će doći do sudnjega dana. Zato je Allah Đelavala obećao da će čuvati ovu knjigu neizmijenjenu. Niko nije, niti može, niti će moći do sudnjega dana ubaciti samo jedan harf u Kur'an i Kerim. Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da će čuvati. I na nama je da isčitavamo tu knjigu, da razmišljamo o njoj, da zastajemo kod određenih kur'anskih sura, ajeta, da uzimamo pouku iz toga, da svoj život uskladimo po Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o sebi, govori o svojim stvaranjima, govori o svojim naredbama. Upoznajemo našeg gospodara najviše kroz Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje svoja lijepa imena, uzvišena svojstva, opisuje se, predstavlja nam se putem svojih imena i putem svojih ajeta, čuda, dokaza, znamenja putem toga zasigurno upoznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala i putem tih ajeta volimo i zavoljećemo zasigurno svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato Allah dželjavala je objavio Kur'an da se o njemu razmišlja. Nije samo objavio Kur'an da se Kur'an uči od do i opet povodom određenih prigoda i slično. Ne, već dakle da se čita, zastaje, razmišlja o pročitanom proučenom. Allah dželle ve vala kaže: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Jesu li im to na njihovim srcima katanci? Zašto ne razmišljaju u svojim srcima o onome što se prouči, što se pročita? Imamo, alhamdulillah, prijevod. Od prilike, približan prijevod značenja Kur'an i Kerima. Čitajmo prijevod. Ne znamo arapski, ne znamo što znači koja riječ. Imamo, alhamdulillah, prijevod čitajmo, zastanimo kod ajeta koje pročitamo, razmišljajmo. Hudejfe ibn Ljemana radijallahu talan prenosi da je jedne prilike klanjao na veče s Allahovim poslanikom, alaihi salatu sam, klanjao noćni namaz. Pa kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam donio je početni tekvir, otpočeo svoj namaz, nakon proučene fatihe počeo je da uči suru El Beqara. Sura Al-Bekara ima 286 ajeta. Pa kaže, počeo je da uči i uči i uči. Rekao sam, proučit će do stotog rekata, zatim će otići na ruku. Međutim, prošao je stoti rekat. Proučio je 15 stranica. Rekao sam, proučit će pola sure al bekare pa će otići na ruku. Drugu polovicu na drugom rekatu. Pa je prošao i polovicu. Proučio je i suru Al-Bekare cijelu 286 ajeta 48 stranica. Proučio na jednom rekatu. Allahu poslanik. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kome su oprošteni svi grijesi. Šta je nama oprošteno? Ko od nas zna je li mu šta oprošteno? Ko od nas može garantovati da mu je nešto od dobrih dijela primljeno? Naši prethodnici, Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma, onaj koji je najdosljednije slijedio Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kaže kada bih znao da mi je samo jedna seđda primljena, imao bih se čemu nadati. Ko to od nas može znati? Njemu, Allahom poslaniku alaihi salacom oprošteno, obećan oprost, obaviješteno tome i opet klanja, na prvom rekatu prouči suru El Bekare, 48 strana. Kaže Hudejfe ibn Ljeman, mislio sam da će otići posle sure El Bekare, proučeni sure, da će otići na ruku. Međutim, nastavio je da uči suru En Nisa. Pa je proučio suru En Nisa, pa je proučio suru Ali Imran. Tri sure, preko stotinu stranica, pet džuzeva. Allaho poslanik alihi salatu sam proučio na jednom rekatu. I kaže Huzeife, radijallahu talan, nikada nije proučio ajet u kojem se spominje tesbih, slavljenje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, da on nije rekao subhanallah. Nikada nije proučio ajet koji govori o džennetu, a da nije molio Allaha džalla vala za džennet. Ajet o džehennemu nije proučio, a da nije se uticao Allahu subhanahu wa ta'ala od džehennema. Kada bi proučio sebi hisma rabbike al-ala, kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, kada bi Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam proučio sebi hisma rabbike al-ala, govorio bi subhana rabbi al-ala. Dakle, na takav način trebamo čitati Kur'an. Pa kada pročitamo u prijevodu ajet koji govori o džennetu, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet, da tragamo, da bilježimo pored sa strane ili u svesku šta Allah subhanahu wa ta'ala spominje od puteva, načina kako doći do njegove milosti, kako doći do njegovog džaneta i na takav način se odgajati, podvlačiti ajte koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala, koji govore o njegovim znamenjima, sura al bekara kraj sure Ali Imran, ponasu tih znamenja. I na takav način, dakle, učiti, izučavati, proučavati Kur'an i Kerim, sigurno ćemo putem toga zavoljeti našega gospodara. Kako su rekli naši prethodnici, Abdullah ibn Mas'ud, Uthman ibn Affan, radijallahu anhuma i drugi ashabi, Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, ko tvrdi da voli Allaha, neka se okuša s njegovom knjigom, neka se okuša s njegovom knjigom, neka sebe stavi na ispit pred Allahom dželevala knjigom. Koliko je uči, izučava, proučava, koliko radi po njoj, to je dokaz koliko i voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, zasigurno, jedan od načina doživljavanja ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, jedan od puteva kako da zavolimo svoga gospodara i da Allah dželavala zavoli nas, jeste da se pokoravamo njegovim naredbama, kako rekao, ono što saznamo u Kur'anu, da nam je Allah naredio ili da nam je Allah dželavala zabranio ili pročitamo hadis Allahovog poslanika alihi salacom, čujemo na hutbi, čujemo na predavanju, čujemo na emisiji, Allah nam nešto naredio, Allah nam nešto zabranio, Allahov poslanika alihi salacom nešto naredio ili zabranio, da radimo ono što nam je naređeno, da se ostavimo onoga što nam je zabranjeno. Ne Nemojmo nikada zaboraviti da je Allah dželovala objavio Kur'an i poslao svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, slao mu meleka Džibrila, on ga podučavao od Allaha subhanahu wa ta'ala da nama pojasni islam, da nama pojasni kako živjeti kao musliman, biti musliman, kako, na koji način, Nemojmo mi od sebe izmišljati islam. Nemojmo mi od sebe izmišljati ibadete. Nemojmo od vjere uzimati ono što odgovara našim prohtjevima, strastima, a ono što ne odgovara ostavljati. Već, dakle, odgajajmo se svoje strasti, ukrotimo Allahom dželevala vjerom, Allahim naredbama, zabranama, onaj koji se pokorava Allahu u svemu, u malom i velikom, taj dakle ulazi u vjeru potpuno. A onaj ko se pokorava onome za čim njegova duša haje, za čim njegovi prohtjevi žude, njegova duša, srce i ostalo, taj slijedi svoju strast, taj ne slijedi svoju vjeru islam, ne, već on slijedi svoju strast. Zato Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala kaže rob će zavoljeti Allaha čineći mu pokornost i ostavljajući mu nepokornost, ostavljajući grijehe. Također Jahja ibn Ma'ad rahimehullahu ta'ala kaže nije iskren onaj koji tvrdi da voli Allaha, a njegove granice narušava. Kako voliš Allaha? Allah je objavio propise, o njima spomenuo šta je naređeno, šta je zabranjeno. Pa onaj koji voli Allaha, on voli njegove propise, on sluša njegove riječi, on se odaziva onome što je Allah naredio, jer Allah je naredio ono što voli, Allah je zabranio ono što mrzi, pa onaj koji voli Allaha, on voli i ono što Allah voli i mrzi i ono što Allah mrzi. Logično. Pa kako možeš tvrditi da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, ne klanjaš? ne znaš za Allaha, sa Allahim robovima, stvorenjima, gruba se obhodiš, psuješ, činiš dijela s kojima Allah vala, nije zadovoljan i tvrdiš da voliš Allaha, tvrdiš da si musliman, pokoran Allahu. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže kako nam prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle to je hadis hadis Allahov poslanika alejhi sallam ali i to je sve od Allaha jer je Allah dželle vala rekao wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha poslanik ne govori po svojim prohtjevima herojima i strastima već je to objava koja mu se objavljuje kaže Allahov poslanik alejhi sallatu sallam el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musliman pravi musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani. Od tebe niko nije siguran. I ti musliman. Kako? Na koji način? Čaba, puk je tvrdnje, ne koristi. Možeš zamajavati i sebe i okolinu oko sebe. Ali sutra, kada bude proživljenje, kada bude sudnji dan, svaki od nas će zasebno, posebno, sam doći pred Allaha i obračunavat će ga. Neće biti te sredine okoline komšiluka kome si se pretvarao pa da kažu jeste on je bio musliman. Kako? Dokaz. Imaš dijela, imaš imana, imaš iskrene ljubavi, pokazatelja te ljubavi, penji se, idi u džennet. Nemaš. Ne krivi nikog drugog do sebe. Zato zasigurno uh, činjenje onoga što je Allah naredio i ostavljanje onoga što je Allah dželavala zabranio, zasigurno je put do Allahove ljubavi. Da mi zavolimo Allaha i da Allah zavoli nas. Od tih posebnih naredbi i zabrana jeste ono što je Allah dželavala strogo naredio i strogo zabranio neće se rob, neće se čovjek približiti Allahu subhanahu wa ta'ala ni sa čim više i Allahu vala draže osim sa onim što mu je Allah stavio u obavezu, dakle obaveznim ibadetom, namazom, kada dođe mjesec Ramazan, postom, ukoliko ima imetka, onda izdvajanjem zekata iz tog imetka i slično, Time se čovjek najviše približava Allahu subhanahu wa ta'ala. I također približava se Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ga voli zbog toga što ostavlja ono što mu je Allah strogo zabranio. Zbog toga što ostavlja pripisivanje Allahu sudruga. Zbog toga što ostavlja dijela nevjerstva. Zbog toga što ostavlja velike grijehe, kamatu, kocku, blud, zinaluk, nemoral, laž, varanje, pronevjeru ismijavanje sa vjerom i slično. Allah subhanahu wa ta'ala izbog toga ga posebno voli. A nakon toga, nakon toga kada rob čini, kada vjernik čini ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preporučio dobrovoljnim, dakle učinio, time se rob još više kasnije približava Allahu subhanahu wa ta'ala kako je došlo u poznatom hadisi kuciju vjerodostojnom kod imama Buharije, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, dakle hadis kuci, kaže niči mi se moj rob ne može više približiti kao što mi se može približiti obaveznim ibadetima, onim što sam ostavio obavezu. Zatim neće prestati moj rob mi se približavati na filama, dobrovoljnim ibadetima, sve dok ga, sve dok ga ne zavolim. Zatim zasigurno kako zavoljeti Allaha, kako voljeti Allaha, čime dokazati da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno mnogobrojno spominjanje Allaha. Česti zikr. I zikr, ukoliko ga budemo mnogo koristili, spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle zikrom, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ovo je dakle najbolji zikr nakon Kur'ana. Allah subhanahu wa ta'ala, najbolje se spominje Kur'anom, njegovim govorom i to je Allahu Vala najdraži govor. Nakon toga Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže riječi jesu ove. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Također to su riječi kojima se sadi džennet, zasađuje džennet. Kada čovjek izgovara ovaj zikr u džennetu, njegovom predjelu sade se sadnice. Allah subhanahu wa ta'ala kaže fezkuruni ezkurkum. Vi mene spomenite pa ću i ja vas spomenuti. Vi mene spomenite, vi mene slavite, veličajte pa ću i ja uzdignuti spomen na vas. Ja ću vas spomenuti u daleko, daleko boljem skupu. Društvu, društvu posebnih odabranih meleka. Zar to ne volimo? Kako do toga? koji put nas vodi do toga spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i za sigurno što srce bude više spominjalo Allaha subhanahu wa ta'ala ono će se sve više i više i napajati ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemoguće da čovjek tvrdi da nekoga voli, a ne spomene ga. Možda danas jedan put u danu. Kako? Odakle da tvoja tvrdnja bude istinta? Onaj koji tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala, on ga često spominje. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala u mnogim situacijama propisao zikr, slavljenje, veličanje njega, traži od nas. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala općenito وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Allaha mnogo spominjite pa ćete uspjeti. Kaže nakon mjeseca Ramazana kada završimo s postom, dakle obaveznim ibadetom, kaže veli tukmilu l'iddata veli tukebiru Allahe ala ma hedakum veli allakum teškurun. A kada upotpunite mjesec Ramazan, veličajte Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga što vas je uputio i kako biste njemu bili zahvalni. Kada završimo sa arefatom, kada budemo na muzdelifi, dakle kada se privedu kraju i hačski obredi, kaže فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ kada završite sa svojim hađskim obretima, fezkurullah, spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže nakon svakog namaza da spominjemo Allaha jalla wa'ala, fe idha qadajtumu salate fezkurullahe qiyamen wa qu'uden wa ala džunubikum, a kada završite sa svojim namazima, spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala i stojeći, i sjedeći, i ležeći. Pa kada završimo posebni namaz u posebnom danu, u petak, kada završimo džumu namaz, da mnogo spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala, da idemo, tražimo na faku, spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala, pa će nas on i obskrbiti i dati nam spas i uspjeh. Kaže Jalla wa'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ A kada se završi džuma namaz, onda se raziđite, po Allahovoj zemlji tražeći njegove dobrote i mnogo Allaha spominjite da biste, da biste uspjeli. I dakle, brojni drugi kuranski ajti, također hadisi u kojima se jeli, spominje vrijednost zikra, da je primjer onoga koji spominje veliča Allaha subhanahu wa ta'ala i primjer onoga koji ne spominje poput živog i mrtvog. Pa ako naša srca hoće, hoćemo da budu živa, da kucaju za Allaha, da se ispune ljubavi Allahom subhanahu wa ta'ala, onda moramo često ispominjati našega gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim zasigurno davanje prednosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji da prednost Allahu subhanahu wa ta'ala, a daje se prednost na dva načina. Ono što Allah naredi da tome damo prednost nad bilo kim drugim. Kogod nam drugi naređuje, makar mi sami, naša duša htjela nešto, žudila za nečim, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje drugo. Allah dželavala traži od nas drugo. Da tome damo prednost što Allah subhanahu wa ta'ala traži, jer to Allah voli. I mi ako tvrdimo da volimo Allah subhanahu wa ta'ala, moramo i mi to voljeti. Ako nam je Allah nešto zabranio, makako naša duša zatim hajala i htjela da to ostvari, postigne, da u tome naređuje kako mi mislimo, uživa, Allah zabranio, ostavi se toga. Na takav način ćeš dati prednost Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu. Dakle, ono što je Allah naredio i ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, to slušati. To slušati. Nijukom slučaju, dakle, povoditi se za onim što nam drugi naređuju. Prije svega mi sami, naša duša, zatim drugi, a zapostavljati i ostavljati po strani ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala naredi. Zatim, spoznaja Allahovih imena i svojstava. Zasigurno. Putem Allahovih imena i svojstava čovjek će najviše upoznati svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i putem njih će zavoljeti ga sigurno. Niko nije spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako treba. Kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva kojima se on opisao u Kur'anu ili ga je njima opisao, nazvao njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam u sunnetu, a da dakle i nije zavolio svoga gospodara. Zasigurno, ko spozna gospodara, zavolje će ga i nastojaće da što više vremena provodi u traganju za njim, ne da bi jeli da smatra da sumnja, pa daj da ih čitavam, ih čitavam što više, da, da se učvrstim, da odagnam od sebe tu sumnju. Ne, već da bi svoje srce natopio i natapao stalno spoznajom i ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da bi njegovo srce bilo ispunjeno samo Allahom subhanahu wa ta'ala, kada izučava Ar-Rahman, Ar-Rahim, šta znači Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Ghafar, Al-Ghafur, al kabir al mutekebir al vadud al wahab i mnoga druga Allahu subhanahu wa ta'ala lijepa imena, njegova spoznaja prema Allahu subhanahu wa ta'ala se povećava i zasigurno ljubav. I ovo je posebno poglavlje u kojim se nalaze i u kojim uživaju posebni Allahu i subhanahu wa ta'ala robovi. Mnogi udaljavaju se, mnogima je teško slušati, ne mogu da to pojme. Međutim, dakle, oni koji žude da vole Allaha subhanahu wa ta'ala i da Allah dželavala njih zavoli zasigurno, jeli trude se što je god moguće više da spoznaju svoga gospodara, jer ga putem toga najviše vole i zavole. Pa Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas pomogne u svim ovim putevima, načinima. Njih je još mnogo i na svakom vjerniku i vjernice da istražuje te puteve, jer dakle ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala bitna je za sve nas. Zašto? Zato što, kako je došlo u hadisu Anasa ibn Malika radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, tako mi Allaha, Allah svog voljenog roba neće baciti u džehennem. Allah svog voljenog roba neće baciti u džehennem.